Emigani eshura ya makumi gabiri na ishatu Koli shunta makulya no mutwazi owoli kulya nawe omurebege Koli bano manya oko agira akaruru oyeshuke omuyo amumiro Otali rujukira byakulya bye ebiri kunura Arokuba aliworo yakuba na kutega Eitunga otali yigi samani obe mugezi oyefutatire kulitao ya maisho kubali kubalimera amapapa au nao liyarara litungeire eiguru nkenkwaju omunyarwango otalizia kya kulyake nebyachumbirege aro kubana nashusha kweta akatimati ija olye onywe kyonka atakutaireo mutima ulitanaka obwoli baulire nebyo liba ogambire kumunuliza bikufere busha utaligamba kigambo mufera na kuulira enshonga ya kuija agaya emigambire yawe eyobumanyi otalisimbura kiramura kyabagurusi anga kutamwitaka lyantabwa kuba omuchunguzi wabo agira amani naija kubaramulira akakubona bonya Ebyo bakwegesa obiteo mutima nebigambo bibumanyi obiulire otaliburwa kuhana mwana kora mutera ekishanju tali kuija kufa kora mutera ekishanju oramkiza alisheoli mwana wange koligira obumanyi a mutima nanye omutima gwange gulishemererwa omwoyo gwange gulishemererwa koragambaga ebiri byamazima omutima gwange gutali chubira bafakale shana omushana gwona osibe notina omukama omumazima amakiro galija oro eshubi yawe irigoberera mwana wange oulire mara obe muntu wobumanyi ebyo rakora obikole obigendereere otaligya mukisimba kya ntamizi za divai anga abarurukira enyama entamizi nabo mururu bali nakwara koli ikara omukurombera olijwara ebishambaliita owulire gasho ayakuzaire kandi otaliga ya nyoko mubukai kurubwe ogule amazima otaligaguza ogire empia ogule obumani bakwegeze kandi obone amagezi ishe mwana omugorogoki alishanduka muno omuntu alizara omwana aina obumanyi alimushemererwaga shona nyoko obaye byera nomukazi yakuzaire ashanduke mwana wange ebyo ndi kukugambira obiteo omutima olebere aliinye mumaraya na ashusha ekinyanga ekirimu okuzimu Omukazi endaya nashusha eiziba elifunzire. Azimbira okwobona omushuga n'abantu ajangisa bangi. Enaku zigirowai obujune bugirowa nowa ayeboroboita amauta gabusha gagirwowa atukura amaisho abowa ebyo bigirwa abanywa bakakeisa nibo baruga anibagya ah, nibaroza edivai erungire otaleba divai ngu oro yatukura otagireba ngu oro yatwaka omukikombe ekashongo kage amumiro ah, oro kuba anyuma ah, erumanke njoka etemanke mpiri oro wanyoire obona enyawalinga kandi ogamba nebitaragirwe Oshusha abyamire omunyanja omugati nkabyamire amulingoti omukatwetwe Marao niruo oija okagamboti banjugize kyonka timputaire bantera tinaulira mkanto isinda sisimu kamaki kanshube mpige amarwa agandi